Jag är en tragisk skepnad som nyss har fått en spark Men jag ger jäderlulen i direktion för folkets park till Svenssons nöjesfält jag istället tänker gå Den tivoli-direktörn säger så Vad gör det om ej en käft går in och ser jättedammen Ellen Vi tjänar in på gungorna vad vi förlorar på karusellen Jag får en femma kvällen som vikarie för kuplettcharmören Men då ska under pausen jag hämta pilsner åt direktören Och utan ersättning ska jag klä på skäggiga damen och hon har ett sånt humör som blott de allra största på stjärnefällen Lönen får man klätt på, nej, att man i syna får tombutellen Men damen utan underkropp får jag klä å in på rebenspjällen Så jag tjänar in på gångorna vad jag förlorar på karusellen <laughs> man pampar här i landet och folk som har butik. Man säger att med våra skatter kan ingen mer bli rik. Och ändå reser herrarna till Paris och Cannes Hur går det ihop, frågar Jan Gentleman Som har sommarvilla och dessutom fruar på fyra ställen Jo, jag tjänar in på gungorna vad jag förlorar på karusellen Killen har ett par bolag så han inte själv står i farozonen Resor och bil och hushållspengarna går på representationen Prövade av tiden i en miljonär Äger han aktier skrapas han av vår stat så vore han en plattfisk och alla fjällen Särskilt det guldförgyllda tar finansministern den vilda sällen Men deklarationen undertecknar han med högaktningsfunt och källen Han tjänar in på guggorna vad han förlorar på karusellen Att ungdomen ska vänta tills den blir 18 år med att se barnförbjudna filmer naivt man föreslår om de ej får se filmbilder med passion uti betyder just ingenting ty uti Sveaskogen, Humlegården, Rackarbergen och Söderfjällen Där tjänar de in på gungorna vad de förlorat på karusellen Ungdomen ägnar sig dock inte blott åt dans, erotik och grillslams Minns ni den stora tävlingen för damer som liknar Ester Oil Jams? Jag såg en donna som anmälde sig hon var ingen ungdom och ej heller riktigt vad man kallar en sylfid upp på alla ställen Höfterna hade hon klämt in så att det knakade i spirellen Och barmen var som en luftballong som inte trivdes ut i flanellen Så hon tjäna in på gungorna vad hon förlora på karusellen